ɗin fimortingol oɗo neɗɗanke e ngol ɗo laawol ngol ne laaɗon sallllahu alayhi wa sallam e saaba ɓe wonno e muɗum harayi toɓɓere nde suɓiɗen ɗo nden ko toɓɓere himmunde ko honno ngon ɗon nde laawuɗen tawɗen yoga e watti ɓe ɗo lokkaaji oɗo da'awa hino waylondirde waɗa ko faala hannde ko ngol ɗo konngol janngo ko ngolɗaa konngol awamu o ronka heɓude ka maho e muɗum tawɗen yen ardin oɗo mo haadara mo tawata unwan mumon ko asbab attalawun wal ittirab fi dinillahi tabaraka wa taala sababuji waɗoji ha neɗɗanke on hande ƴettandiɗo mbaadi jango ƴettandiɗa mbaadi e sababuji waɗoji ha neɗɗanke on heɓa ko dimba ɗum e oɗo manhaj e ngol ɗo laawol ngol woni e mum ndeɗo toɓɓere ko haanaande jooɗaneede haanaande yeññeede iɗan hara en jantoto ɗiɗo sababuuji watta no yila e majji torɗe allah subhanahu wa ta'ala yo danndu en ɗi sen anndi ɗi en heɓay no rentoren ɗi en heɓay no woɗɗoren ɗi ɗum siɗiiɗon haa ton jina e waɗeede taqiid yaani ɗaɓɓugol ka tonnga ɗi ɗaɓɓugol ka winnda ɗi heɗi to yogay aasaaruuji wonaaɗi e eggeede yiltoo kamaraaji uuji ndaara no yannyora telen koye ndiri o ɗo e o ɗo e masala naam harayiɗen wiya bi awnillahi tabaraka wa ta'ala yettorimo kanko allahu subhanahu wa ta'ala yo hawrindin en ko yiɗi o yarli hara yen faamu musiɓɓe joɗɓe teddoɓe ngol ɗo waɗugol attalawun wal ittirab hande ko ngol ɗo konngol janngo ko ngolɗa konngol hande ko ndiɗo mbaadi janngo ko ndiɗa mbaadi ɗum ɗo no jogii sababuuji kono attal de janta golɗi ɗo sababuji en jantoto didi ɗiɗi ɗi cheikhul islam ibnu taymiya kañumma ibnul qayim tilmidu ɓe janti ko yondire ɗo masala fiya fam ko wadi no musidɓe julɓe tedduɓe ɗum ɗo hino pi ɗum ɗo hino yurmi naam kamɓe cheikhul islam ibn taymiya rahimahullahu taala ɓe maki wan ardiri noon كمجموع الفتاوى عفوا درء التعارض بما كرمه الله تعالى فكل من أعرض عن الطريقة السلفية النبوية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط لما كان شيخ الإسلام ابن تيمية kala on ɓurniɗo e laawol salafiya laawol salafu salih laawol annabaako ngon e laawol shariya ngol e laawol ngol allahu subhanahu wa taala waɗani en ngol fa innahu la budda an yadil oɗo o majje feere ala feccere feere ala ko ni woni heddaki ka majjugol ɗon tun ɓe maaki wayatanaqad o heɓay feñteekon piyondiral e konnguɗi makko ɗin e golle makko ɗen ko ɗum kala ɗurniɗo ɗo manhaje ngol ɗo laawol o heɓay kuñeteekon piyondiral o yewta konngol tawta ngol konngol hino luutondiri e alqur'ana kañumma e sunngu ɓay neɗɗan kelno jogi kuñeteekon martaba no teddinaaka leydi mum konngol mum no jaɓe yewta konngol tawata ngol konngol no piyondiri e alqurana kañumma e sunna jama on jiɓora ɓural kaari no jogii martaba kaarijo no jogii daraja kaarijo fiyon no wiyante o falji fiyon ɗum o wiyetemo jogii ella on tuno ella makko on tawata ella on fof ko sabu won ɗum ɓurnagol ko ɓe maaki kon e laawol salafiya laawol annabako ngo laawol sharia o laawol ngol allah subhanahu wa taala waɗani en ngol ɓe maaki wa yabqa fil jahal o heddoo e majjere o lutta e majjere imma majjere dewndondirnde ma ɗum majjere hakkindiinde embere masala ko waɗi piyondiral eko ko o yewti kon eko ko o golli kon koni woni ko woni Sheikh al islam ibnu taymiyyah ɓe maaki ɗum ɗo cheikhul islam ibnu qayyim ɓe maaki wono ardi noon fil madaj ɓe maaki anna kulla man arada an shay'in min al-haqq wa jahadahu waqa'a fi batilin مقابل لما أعرض عنه من الحق وجهده لا بد ɓe wi'i wondema kala ɓurniiɗo e huunde iwrunde joyaande e huunde goonga o yeddinde o heɓay yanugol feggagol morto futta e meere nden laɓurti o wona e meere lundondirnde piyondirnde e goonga kan tata konngol ngol o yewtingol ino luutondiri e goonga kan annduɗo goonga kan nanay tumtumgol ngol o yewtingol peesangol alqurana kañumma e sunna o annda ɗum ɗo ko meere kono amma mo annda konngol ngol ko meere o e jogaaki peesirgal o sikkay ko haqiiqa ko goonga woni ko yewta e mum ɗum ɗo fof ko ɗurnagol ngol ɗo laawol kono woni salaf assalih radiallahu anhum oɗo mawdu no wiruɗen non asbab attalawun wal ibtiraa fi ddin himo jogii sababuuji ɗiiɗo sababuuji en yiltawi ɗi kal umur attaaliya awwalan sababu arano on waɗoo haa neɗɗanke on ƴetta oo ɗo noone hannde janngoya ƴettoya o taw noone maa ɗum heɓa ko dillin ɗum ka diina si henndu arii a wayray ko mokko ba e diina janngonana e mo yewta yewtere tatande lumdo ndiran ɓura kañum e sumi ara mum ɗum ittibaul hawa ittibaul hawa kala neɗɗanke jokkuɗo beleeɗe na'an o ɗurnoto goonga kan konnguɗi makko ɗin e alqur'ana e sunna piyondiray golle makko ɗen e alqur'ana e sunna ko tindini kon luutondiray konngol makko ngol e kuuɗe makko ɗen luutondiray e manhaju salafu saleh alsahaba waltabi'ina walla imma ɗolluray feere an toyib oɗo woni huunde aranere nden ittiba al hawa jokkugol beleeɗe allah subhanahu wa ta'ala no rentini en jokkugol beleeɗe so a jokki beleeɗe maaɗen siɗuya jogii ganndal haa hontode ganndal maangal nafataama dan ganndal maangal nafataama martaba maa on waawataama nafude allahu subhanahu wa ta'ala ka fenugol ɗee ɗoo beleeɗe o wii afara'ayta man ittaba'a ilahahu hawa e hawnaalima ngal inaalima a yaali on neɗɗanke ƴettuɗo beleeɗe muɗum ɗen waɗi ɗe reweteeɗe tawi ko kanje woni ko hikki yeeso ka beleeɗe ɗen ardinaawo goonga kan liɓete haqiiqa on liɓete allahu subhanahu wa ta'ala o wiyani annabaajo makko on daawuda alayhi ssalam enen kadi en naatori ton yaa daawud inna jaalnaka khalifatan maada fil ard fahkum bayna annasi bilhaq wala tattabii lhawa anju dawru min waɗima ko a lontotoɗa ka hoore leydi ñaawu hakkunde yimɓe ɓen ko yowndiri e diina kam ko yowndiri e hakkunde maɓɓe ñaawir ko jippina e dow maako wo taa jokku beleeɗe ɗey so a jokkii beleeɗen tun a majjey e laawol ngol nayam o radio men al muntada salafi jokkugol weleeɗe ngol no jeya e huunde mawnde waɗore haa neɗɗanke on morto e dillugol e piyodirgol konnguɗi muɗum ɗin kadina imam abdullahi bun aun albasri rahimahullahu taala ɓe meeke wano ardi noon fil ibana alkubara libun baɓɓa بما كان إمام عبد الله بن عون إذا غلب الهوى على القلب إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه لا إله إلا الله سيبلا ددن دوني أبرندن أنك أمؤيني أولابيني كونكو لاتنو هيموني دينا beme hakkilini artal ɓe a heɓude konte kon beleɗe ka ɓerndema hari a keaninayi a ñiddinayi ko ndi almudaharat yeltogol e hoore lam teftagol ɗon ruttugol yimɓe meere kono nde bele e naatuno ka ɓernde tawi neɗɗanke on ko ɗum woni ko labinta ɗum woni ko fotinta ɗum woni ko jinganta sabu hon ɗum sabu beleeɗe ɗen نعم قال الإمام الشاتبي رحمه الله تعالى في الاعتصام إمام الشاتبي بماك فأهل الأهواء إذا إذا استحكم فيهم أهواءهم لم يبالوا بشيء ولم يعدوا خلاف أنظارهم شيئا ولا راجعوا عقولهم مراجعة من يتهم نفسه ويتوقف في موارد الإشكال إلى مشاتبي بمعك يمب بلد بن ستوي نياويب بلد مبدن بهجاك هاي هون بهجاك بهجاك هاي هون أدنى بدليل كالقرآن بنارتان أدنى بدليل كسنة بنارتان aadanay ɓe konngol salatu saaleh tata ɓe haa jaka e muɗum sabu hon ɗum sabu beleɗe ɗen si beleɗen woni ka ɓernde ɓe ndaarataa ɓe taskon yalli haqqille maɓɓe ɗen ko yii kon ko haqiiqa no feɓɓondiri alqurana kaa feɓɓondiri alqurana hannde ko ɗum ɗo no jeeya e huunde heɓunde en lagine ɗo nde toɓɓere ɗo si beleɗen tun woni ka ɓernde neɗɗanke on ndaarata ko woni e jaabaade kon ko woni e wowlude kon sikko haqiiqa ma naa haqiiqa haajaaka na'am idan beleeɗe ɗen no jeyaa e sababu moolanaaɗo waɗoowo haa neɗɗanke on yewta maa ɗum gollataata no lurdiya e ɓurata kañuma e sunna ko neɗɗanke on yewti kon ɗeeɗoo beleeɗe jogii koyne tee ko madaa lorraaji enambaraji julɗo on la siyama talibul ilm no duwa andude ɗi madarji ɗi lorraji fi yorento e majji ko ɗum en janto to yoga e majji kala wattanayi lamandi to ɗiɗo fi yorento e ɗeɗo beleɗe dendanangal feddeji oñiɗi ɗin sabu beleɗe majji dendanangal jamaji fewndiɗi ɗin ko ɗi oñori e ngol ɗo laawol ko sabu ɗe bele ɓe fof ku maɓɓe no jeeya muɗum ɗe ɗo bele kara mo koɓɓen ɓe janti lorra nambara ƴokkugol beleɗe muɗum ɓe wi aranum ɗum min madar ittiba'il hawa ibadatul hawa ibadat al hawa rewugol beleɗe ɗen tawata ko beleeɗe maaɗen wonɗa e rewde ko ɗum so wi a fa ra'ayta man ittaba ilahahu hawa e jokka neɗɗanke no jogii to beleeɗe mum ɗen reweteeɗe ko ɗum si kamɓe cheikh sali fawsan habisau taala ɓe maaki naa sujjalngol sana muuru tun maa noddugol ko naa allah subana taala tun woni shirku maa ɗum rewgol ko naa allah subana taala beleeɗe ɗen so a hikkini ɗe yeeso ko kanje wonma e fewjande haray a rewi beleeɗe maaɗe idan no jeya e nambara jokkugol beleeɗe ɗen rewugol beleeɗe muɗum ɗen binassil aya aya woni ko yewtien ɗum ɗo hande no woodi woɓɓe goo ka beleeɗe mum ɗen wi'iyo yaaru ko ɗe wi'iyo neɗɗan kon waɗu wo ko ɗum neɗɗan kon waɗata ndaarata sino rawne sino ɓawli kañum e waɗu tun ko beleeɗe mum ɗen yiɗi kon ثانيا ان ان لن تجدي بي دي وان دغه جانتار ان لن تجدي ان شئتم تكتبوا صرف صالح بما قيدوا العلم بالكتابه نودي ما بي وان دما تونغير انغال دو غاندال ويندوغول نعم نودي وبه مبه كما جالس الكتاب كتاب الحديث ويندوغول الحديث بي اينو درهم بقلم درهم بقلم درهم بقلم yani lamari muuɗu ka hasa bakari lam fala karamol kisan goɗɗo sortato karamol ilna addu o henɗo tammargo o yaheɗɗo ko ɗum woni bikki o ma ɗum karamol ngol naam ثانيا ثانيا من مدار اتباع الهوى إم دون raddul haq rad al haq kala jokkuɗo beleeɗe muɗum ɗen o ruttay goonga kan goonga kan aray goɗɗo janngane aaya goɗɗo jannganama hadis rutta wiya na ɗum woni ko faanda e muɗum na ɗum woni ko faanda e muɗum few ɗum ɗo hino tindinana en ko fewndi ka saaha ko hadis hudayfa jannge wa in duriba daharu wa ukhida maalu goɗɗo inna ko faanda e muɗum ko haddete nen ko yoniri e sharia on kotta hududuji ɗin kon sabu hon ɗum tibaan lil hawa sabu jokkugol bele en woni ko jaabori ɗum ka si wona ɗum bittifaqi salaf wal halaf al imma ko faanda e muɗum kon wona hadde wiya ɗon ka ɓay beleɗɗen woni ka nder ɓernde si ɗum ɗo jaaba wi'anaa goɗɗo ko o woni e muɗum kon tawaaka jeyaaka e diina o wiyama oy addana jannganaa goɗɗo aayal qurani heɓin o rutta ɗum naa sabu jokkugol beleeɗen ko sabu beleeɗe ɗen naam muusa alayhi salam tuma nde addannoo yimɓe muɗum ɓen goonga kam ɓe fenni mo e laaɗo sallallahu alayhi wa sallam tuma nde addannooɓe goonga wahiwiro ko allah subhanahu wa ta'ala kono woni ko ɓe winoomo ruttugol ma ɓe wonde makko kaddab ko shair ko majunun asatiru l awalin e kona ɗum ɗo sabu honno jokkugol beleeɗe ɗe ɓe woni e muɗum ɗen woɓɓe go addana salafiya da'awa salafiya ɓe rutti da'awa salafiya ɓe wi kamɓe ko ɓe danndiiɓe en ɗum e muddai e salafia ɓe utti gonga kanka fokku makka sabu hon ɗum sabu ɓeleɗe sina ɗum si da'awa laaɓuɗo poyi ronaɗo ne laaɗo sallllahu alah wa sallam a addanama on ko wodannoma na jaɓugol ɗum ɗo fof ko sabu jokkugol beleɗen ndaaru nambara jokkugol beleɗen a ruttay gonga kan wallah a ruttay gonga kan ثانيا ثالثا إذا أختار لأن جنت على تمو جنت الإمام ابن القيم كيون لي رت غولغونغا كان نمبر مودون إبتن مودون بماكي رحمه الله تعالى ونؤرد نم في البداء الفوائد بماكي رحمه الله تعالى حذار حذار من أمرين لهما عواقب سوء حذار حذار من أمرين لهما عواقب سوء رنتن رنتن في أقوج إلي بطن مجي وبطن بن جنتني بماك فإنك تعاقب بتقليب القلب أهدهم عفوا aduma no jeya e nambaraji didi ɗiɗi ɗiɓe woni e jamtaɗe fi ruttugol gonga kam raddul haq لمحق لمخالفة هواك فإنك تعاقب بتقليب القلب ruttugol ma gonga kan gonga iwraka allah subhanahu wa taala rutaka saluɗaka fennaka ronkaka teddinde الله سبحانه وتعالى lettirte honɗum waylutugol ɓernde ma nden waylita nde nde iwa e haqiqa nde yaha e mere jento allahu subhanahu wa taala o wi wanuqallibu afidatahum kama lam yuminu bihi mada mata la ilaha illallah min lettiri ɓe waylutugol ɓerɗe maɓɓe ɗen sabu angal jaɓugol ɓe goonga kan ka arande e laawol nde ka arde ɓe min lettiri ɓe waylugol ɓerɗe maɓɓe ɗen haa tawta ɓe añi goonga kan sago maɓɓe naa ko ɓe yi goonga kañuma e jooma goonga o ɓuuɓa lette immurɓe ka allah subhanahu wa taala sa i neɗɗanke wiyeteeɗo jannguɗo hannde no añi da'awa salafiya hino fiifano daawa salafiya e sikkude ko meere uquuba min indillah tabaraka wa taala fii hon ɗum ɓeeɗo darii wari ɓeeɗo annabaaɓe sabu ɓay ɓe jaɓaali gomɗingol ɓe ɓe jaɓaali jaɓugol ko ɓe addi kon allah subhanahu wa taala lettiri ɓe ɗum ɗo idan allah subhanahu wa taala lettiri ɓeɗo sabu ruttugol goonga kam ثالثا ثالثا من من مضار اتباع الهوى تم إن مرد إلو الراجي جوك قول بلاء مولو بوية بين قول منو سكو دهين وجمع آفيا في يوم جوك بلاء مولو هنا فبو نسكو دكانيوم لا بك الله سبحانه وتعالى أول سلاك ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار والله الله سبحانه وتعالى مكر كيما إكيد كيد أي بداء سلفية وني يودكم وويل سنداكي سبكتوني ظلم إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار كونني نريبكو نياندغي تبورتني نياندغي تبورتني تمون الوقوع في الحيره alwuqur fil hayra kala neɗɗanke jokkuɗo beleeɗe muɗum o wonay neɗɗanke hayruɗo neɗɗanke hayruɗo ko woni neɗɗanke hayruɗo ko neɗɗanke wembiiɗo jiɓiiɗo ko jokka piyon nu sabu ko beleeɗe maaɗe wonma e ɗowde a nanay tun no sonkira ɗo yaaraa ɗo nana no sonkira to yara ɗon nana no sonkira to yara ɗon anda ko woni ko jokkata an sabu hon ɗum sabu jokkugol ma beleɗe ɗen si wona ɗum sina beleɗe ma ɗen jokkunoɗa gonga kan laaɓa gonga kan hentaki ɓare no hande ya andi kon ɓe jokkata woɓɓe no wiide wonde ɓare minen miɗen jiɓi hande ko mba men jokkata ko mba men yotirta ɓawa muɗum an ko yimɓe ɓen mapima mo jokka na gonga kam woni ko mapima ɗum woni ko ma pimma hannde min annda siko ɓe attiɓe wonɓe wadde daawa siko ɓe wonɓe noddude e salafiya min annda ko mboni ko min jokkata te ɗaɓɓumo jokkata jokku ta ɗaɓɓu to goonga ka jokkaka heeferɓeen si ɓe naninoyde na so sallam ko woɓɓunowoɓe bakko toon ɓe ƴetta mbaɗɗateeri maɓɓe maaɓe ɓe seppa ɓe ara haa ɓe nana ko wona e wowleede kon e muhammadun abdoullah heewtugol ɓe so yewtii o wowlii ɓinna wallahi ko wona e wowlede ko naa ɗum woni e o ɓe gomɗina ɓe jaɓa ɓe naatan islam lanni kono amma ko nanugol ko wona e wowlede wona kenetee kon hayran la ilaha haulai wala ilaha haulai madabdabina bayna dalik tawa ka hay nokku kañ sabu hon ɗum sabu jokkugol kenetee kon beleeɗe ɓe <coughs> roabi an naya ɗum ɗum min madar ittibai l hawa mawtu alqalb mawt alqalb maygol ɓernde neɗɗanke on sa jokki kuinete kon beleɗe ma ɓernde nden nde maa yey ɓernde nden nde maayey mok nde maayira hon ɗum beleeɗe ɗen woni ko warata nde nana aya alqur'ana ronka ɓernde nde ronka ƴettuɗe sabu nde maayino sabu non e laaɗo so sallam ɓemaki ala inna fi ljasadi mudoa kori yo faameno ka ɓanndu huyre ida salhat salha ljasadu kullu wa ida fasadat la ilaha illa llah mawt ɓernde nden si nde wuuri nde moƴƴi ɓanndu ndun ndu moƴƴayi si ɓernde nden nde boni ɓanndu ndun fof bayru ndu bonayi kala ko boni koyo hiɓbe ka koye mare koyo hiɓbe toy wara e lorra jokkugol beleeɗe mum al imtinaai al imtinaa an innutuqi bilhaqi no jeya e lorraaji jokkugol weleeɗe muɗum al imtinaa salagol ronkugol jaɓugol wowlugol goonga wowlugol gonga sabu jokkugol bele e hino nambara muɗum on neɗɗanke jokkuɗo beleeɗe muɗum o wolta gonga goy ka wolta wolgol gonga hino gonga kan no laaɓi poy kono salo wolugol gonga kan sabu hon ɗum sabu beleeɗe muɗum ɗe ina woodi woɓɓe go annduɓe da'awa sarafiya on ko goonga fellite ko goonga ɓay hiɓe anndi da'wa salafiya on ko ɗum ɗo nelaaɗo noddi e muɗum kon ɗo sahabaɓe noddi e muɗum kon ɗo taabina e noddi e muɗum ko ɗum ɗo a imma noddi e muɗum ko ɗum ɗo ibnu bas noddi e muɗum ko ɗum ɗo albani noddi e muɗum ko ɗum ɗo ibnu sami noddi e muɗum dendanangal allah imma ko ɗum ɗo woni ko ɓe noddi e muɗum hiɓe anndi kono sabu beleeɗe ɗen saliɓe wowla gonga kan sabu mbele ɓe si wowli tun gonga kan innata joni tawti fayɓe ɓe tawti fayɓe ɓe joni ko wona e peseede ko duuɓi ɗin duuɓi wona e, e, e yewtede joni tayib cheikh l albani ko pay kon ɓe noddaali e ko yondiri a tarbi a tasiya wa tarbiyaɓe feƴƴini mahmanadul mowasanat ɓe rentinaali ɗum haa ɓe feƴƴini arraddu alal mohalif ibnu basi ɓe jogii rasail uji windaaɗi cheikh mahamad sali bnu uthaymin e ko wonaa ɓe wii ɓe janngii e juuɗe maɓɓe ɗen hino anndi ɗum hiɓe irrii ɗum kono sabu beleeɗe ɗen ɓe salii wowlugol goonga kam imamu ibnu taymiya rahimatala ɓe maaki on saliiɗo wowlugol goonga himo waawi ka wowlure o ɓisaaki o ɓilaaki o ɓittaaki ko sheytanuuru mbobowru sahih non woni kowniri sheytanuuru mbobowru kala waw kala on neɗɗanke wonɗo e wowlude meere mo anndi ko meere on e wowlude fenaande ko sheytanuuru wowlooru non no fenaande meere idan no jeeya e nambara muɗum nambara muɗum oɗo alhaali na'am khamisan sadisan afwan sadisan sadisan sadisan almuhim jeega ɗum ɗon immorde e lorraji jokkugol beleɗe ɗen yatumis nur al aql jokkugol beleɗe ɗen mehay itta annoora jalbeendi wondi e haqqille ɗen haqqille maa ɗen beleeɗe ɗen jaɓay haqqille ɗen few fii hon noon ko belee ɗen wonɗaa e rewde ko ɗen wonɗaa e ñaawirde ɗe jaɓay haqqille maa ɗen ko beleeɗe maa wonɗaa yawde e muɗum jaɓay haqqille ɗen sinaa ɗum musiɓɓe julɓe tedduɓe yaltugol daroo laamu jogiiɗo aalaaji ko jogi a jogaaki hay e meere si tawno beleeɗe maaɗen mi haali monti ɗeeɗo haqqille maaɗa a dartotono on a miijitatanooko a wonatano ka suuɗu maaɗa allah subana taala itta oɗo nambara e hoore maaɗa kono ma dama beleɗɗen woni gaa ɗe monti ko innetekon annoorayiigol goonga allah subhanahu wa ta'ala o wiyen إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمل القلوب التي لا إله إلا الله ɗanɗo mbundan ɗeɗo beleɗe mehataɗe gite ɗe irataɗo ɗe yarta madina arta la gite wonɗe ka ɓernde gaɗen iyoje miijitotoɗe taskoɗen ko ɗen woni mehude itta lanna few wowla ko faalaɗa wada ko faalaɗa sikka koye hoore jamaa ya woni ko wanda sabu jokkugol beele ɗiɗɗi mawduyajuɗo ni ñawdowo nyawuji itata eno fewndi e nokkule ɗi kono amudo wa wata darnade ɗum ɓe wi'i wondema jaso kappe ama imo joɗo ka jaso kappe yiranduɓe kappe ɓen amma ɓe ka fulawaga ko kural renti almuhim annduɓe fuuta ɓen jesowo kaɓɓe o ama immo jooɗo awa janngowo amata si tawi ko haƴi eɗe faala daranaade goonga kam amma mujarrad ñannde yolɗi wo awa ñannde ɓitti wo saabi en saabi en lorra beleeɗe ɗen ya'ami basirat alqalb beleeɗe ɗen ngunndin ɗin nayi gite wonɗe ka ɓernde iyooje ɗen hay so tawi woni hiɗa renti yeeso maaɗa gite ɗen hino iya ɓuri faaroto kono gite wonɗe ka ɓernde gaaɗen ɗe yiyata sina ɗum si goɗɗo danama tawhiidi e sunna fii honno o wiyanta wondema ko ɗum ɗo men tawri mawɓe amen na ɓernde nde ngawni kome ha ko ɓernde nde ngawni kome ha musidɓe yoɗɓe tenduren ɓe ثامنا جيتت بندو يصد عن اتباع الحق بلا بدن سلط نتن كأم جوكا غونغا كان سنادن سي غونغا كان بانغانيما كهندن هاي جوكا كتبتا امكا وماذا بعد الحق إلا الضلال هنوني باو مجرد باو غونغا كان سنا مجرد غونغا جلد يلاغوي ka wallahi imma wonɓe noddande dawa salafiya woni e gonga imma wonɓe wadde muharaba dawa salafiya woni e gonga kon noon goɗɗo maɓɓe hino e gonga kon no anndorto goɗɗo maɓɓe hino e gonga mo kala ko woni e juulirde mum wowla ko ma yalte iwe ka ka ka ka ka ka rufulol iwe ka rufulol enen da'ama wonɗen e wadde on na dawatteɗo e concours abadan ha goɗɗo e maɓɓe wi'i wondema wonɓe wadde dawa salafia go jabal wonde ka saare ma ɓe anndi makiti maɓɓe on marsata to toyib makiti wonɗo e marsude on yo weeɓite so weeɓitama tun andete joni si tawi woni ko perime e sina perime ando to joni ɓay contrôle oɓen ñande ɓe tawduma e comprimé périmé o oga wonay docteur médecin sans frontiére almuhim no jeya e ɗum ɗo sakkagol neɗɗanke o ga e jokkugol gonga ta si an no jeya e nambara bele ɗen jokkugol bele ɗen yudillu sahibu an ittariqi lmustaqim majjina e joma muɗum wongol e laawol jokkugol laawol gonga wongol beleɗe ɗen sikko be leeɗe maaɗen wonɗa e yawde e muɗum a majjata laawol ngol wallahi so a ari ɗo ka kalifo ɗo haa hannde a hewtaaɗi ɗo a wiimi mi landataa ko e gooto an fokkiti ɗo bofa ko ngal wonɗa e jokkude haatoon meɗen ko ngal toon kore waynoɗaa kaa jokka ngal ɗo haa hewtoya firiya inna ko bofawni ko arɗa ɓenna ko firiyaani buyaro e yawmal qiyama ko addi kontata na ɗum woni ko jama um faalano na ɗum ko nel sasala faalano toy no jeeya e muɗum ɗum ɗo ɗiɗo piiji jeenayi e ko wona ɗum ɗo musiɓɓe julɓe tedduɓe sababu arano on mortinowo neɗɗanke on ti watto dolokke hannde janngo watto o to henndu anndu wo dimba on tigi sababu arano on ko no wiiɗe tibal hawa ko haqiiqa kana haqiiqa si tawi wonina haqiqa tan accude haa ɓe yaha inna tigti on si towno ɓe kollo koyno gaaɓe towno idan musidɓe juɗɓe tedduɓe jokkugol beleeɗe muɗum faale muɗum si tawno ɗeɗo beleeɗe meɗen yonayno alqurana e sunna cippatan o ko ka enen ɗo fo mo kala juulirayno no faalira pasa goɗɗo darde wotere goɗɗo darɗe ɗiɗi goɗɗo juulaaka faala e happanaa ko daɓɓe joni juulata waɗu to yiɗin fof majji ko softuɗaa ko faalɗaa juulugoloa fa a wataa julde fanaadarɗe joyi kaa ko jogiɗaa ngaameelo a juultaa fanaadarɗe ɗiɗi maa ɗum darɗe tati salmina kaa beleeɗe njaɓa beleeɗe maaɗen e so a ardin e toon a majjeyi naam toyib no jeyaa e lambara immo on mortinowo neɗɗanke on e alhaali on attalawwun waɗowo neɗɗanke on watto ɗum ɗo hannde wola ɗum ɗo hannde yaato wola ɗum ɗo janngo attalawwun wattaqallub wattazabzub bihasabi kulli daa'in neɗɗanke on kala townuɗo ɗenngal kala wowluɗo koaña makko woni ko wondi no jeya e sababu waɗowo haa neɗɗanke on ooño e laawol ngol ma ɗum dilline ɗum ɗo naam imamu hudayfa ra e, e, sahabaɓe yete ɓe hudayfa radiallahu anhu hudayfa yamani ɓe maaki wondema inna dalala kulla dalala an taarifa ma kunta tunkir wa an tunkira ma kunta taarif majjere nden hattirde e majjere ko nde yeddata saloɗa nden hunde nde anduɗa hunde nde anduɗa nde hiɗa andi ɗum ɗo ko dane iida ɗaw e goɗɗo innama ko mbaadi honnon inna ko ɓale si tawi woni ko arabi saudi to inna machallah cheikh haray menen ko da'awa salafiya o mewne jingande lagine si hewti lagine inna wondema da'awa salafiya ko da'awa ko badahila kañuma e jamien alawun wa tadardo idan kono waɓe fuɗɗi kayar dagaɓe ƴewtoɓe anda mi tañɗini alhaaliji ɗi feeñayi kam alhaaliji ɗin ɗi feeñayi naam ɓe maaki wa iyaka wattalawunu fi dinillahi ta'ala miɗo remtine wattagol dolokke hande wattu oya jango wa'awa doño ka dina allah subhanahu wa ta'ala fa inna dina llahi wahid dina allah subhanahu wa ta'ala kanko goota pet laawongo ko gootol man hajon ko o gooto imamullalaka'i woni ko jantani en oɗo oɗo athar oɗo battane ko tagutuɗo نعم إمام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى بماكي ونأردنه في الإباعة لابن بطة الكبرى بماكي كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله انتبه إلى هذا وانما سلف الصالب يينو يتو mbaadi مادي هنبي ƴettandi to mbaadi وهو huunde jeyande e sikke ka ɓernde telen allah subhanahu wa taala sa sikkitanoki a yiwayde golɗo la yaha e golɗa yiwa e golɗa yaha e golɗa a wattano ɗum kono maɗam eɗe sikkiti ko ɗum ɗo wonɗa e wadde naam idan si tawi woni ɗum ɗo tabiti wondema oɗo neɗɗanke angal taɓutugol mo ngol e kaaɗo riina ko sabu ɗum ɗo angal sendinirgol goonga kan angal anndugol haqiqam kala won ɗo e noddude ewnaade neɗɗanke on hino hino jokkude neɗɗanke on toyi sabu raɓɓuɗugol waɓutu on nokkulaaji heewɗi sappotooɗi sababuuji ɗi tawata neɗɗanke on hino wallito mo tabutugol e kaaɗo dina e ko hombo woni tabita ta kaaɗo diina hen ndu ardu wona bore imam ibnu qayyim rahimahullahu taala ɓe maaki kama fi lmadarij ɓe maaki wa qad qila man akhada alilm min ayni alilm thabata man akhada alilm min ayni l ilm sabata kala ƴettuɗo gandal ngal e nokku maggal a tabitay a wonatani ɗanke mo cenɗe ɗiɗi maana yewtere nden si tawi ko haqiqa a janngi e juuɗe karamo koɓɓen a wattata ko ɗoɗolokke hannde janngo wattaɗa oto ka fi on wiyanta janngi juuɗe cheikh abdoulasis bun bas lunndoɗaa ɓe fatawaaji maɓɓe ɗin hano wiya feno jannganiɗaa juuɗe maɓɓe a wonde ma haray ibnu bas mi tawtaa on ɗon ka toyi ɓe maaki wa man ahadahu min jariyanihi ahadatu amwaj asuba kala ƴettuɗo gamnal ngal kangal wone ilde ɗon ni yaani ko pifagol yeru ko wone ilde ko ndaron ɗo ƴogude si tawi woni ko iɗan walawala ndemoɗa ƴoguɗe seyɗani wonɗa heɓude amma sino de ƴiyara e tuuña ha hewarandoɗa yaha e ka toyi ɓe wi si ko noon ƴettirɗa gandal si ko noon janngirɗa maaje mawje koɗum woni morron jini arat naɓora naɓora ma hannde ko ɗum ɗo woni ko heɓi buy teɗɗiti gandal ngal yeru beleɗe muɗum ɗen jange e juuɗe karamo koɓɓe faalaɓen kañum tawi ɓe jonnaal ɗum ko haana jonneede kon henndu ndun aroy tun ndu nabori ɓe jon non ko anndiraaɓe martaba holno ɗum gerdete ɗo yo annde wondema neɗɗanken ko o mortiiɗa aro yaadi e buyka hasbi allahu wa nimal wakil naam ko ɗum janngugol ganndal ngal faama tabita e muɗum wallitoto neɗɗanke on tabutugol e kaaɗodir allah subhanahu wa taala ndaaru seydna aboubacar fayinila sa sallam feƴƴini ɓe tabiti woɓɓe go wittata zakka ɓe haɓi ɓe ɓe tabiti ha allah subana taala ƴettitiɓe saabu gandal ngal saabu faamu saabu faamugol ngol imamu shatibi rahimahullahu taala ɓe maaki kama fi litisam arrasikuna fi lilm ɓentutiɓe e gandal ngal ɓentutiɓe e gandal tawhidi kañumma e sunna mahi e muɗum wa hum thabituna al aqdam fi ilmi lsharia ko kamɓe woni ɓe teɓɓe muɗum tabiti dari ka gandal sharia tawata wona e ko ɓowri ɓe dari e muɗum dariɗo e ko ɓowri on no metti liɓude on no metti liɓude on no metta liɓude awa kala mo jogaki gandal tawhidi e sunna haqiqa on wallahi kala no duwar ɗo naɓorte siko jamatul ihwan ari ɓe naɓorte siko jamatu tablig ari ɓe naɓorte siko sufiya ɓe naɓorte ndaaru ko mawɓe ɓen njela woni ko jonna alhaali ɗayna mo jarra ɗaynagol ɗaynira koyɗol si tawno neɗɗanke on hino mahino hino annduno dina kam ƴettirtaake koyɗol o jaɓayno ɗum ko ɗum siɓe maaki wondema arrasihuna fi l ilme وهم الثابتون الأقدام في علم الشريعة ألاكو شيخ ربي دمباك ألاك بوياك ألاكو شيخ محمد أمان وياك ألاك بنمناك إجمع جفيون دي ألاكو وآل شيخ صالح فوزان ألاك بنمناك بسليكس بجبال بتابتي بوني بوني أمو نعم كهم بوني woni إيمور i morronjina ko hombooni ko ɗi keneeli wonɗi e wifude naɓorɗa ɓe maa kam imamu shatibi inna al bida la taqaa min rasikhin fi l ilm bida on o waawata naɓorde on neɗɗanke tutiiɗo e ganndal ka addanta ɗum bida inna ko bidaani ɓe jaɓataa ɗum tumande mousaharat arno annduɓe wonde mousaharat ko hunde harmunde ɓe ruttaano ɓe ruttuno kono wiiɓe on ɗuma ko masalaji teaɗi kokoko nasila e kona ɗum ɓen ɗon naɓorano naɓorano ɓuyi ɓe naɓorno ɓuyi ɓe maaki wa innama taqa mimman lam yablug mablag ahla sharia andu ko ɗin mororonji ko ɗum hendu naɓorta ko ɓen ɓe hewtali martaba taɓutugol e sharia on idan koni woni ko ɓe makiri ɓe maki kamɓe cheikhul islam ibnu lqayim kama fi lmiftah inna arrasikha fi lilmi tabutuɓe e gandal tawhid kañum e sunna law waradat alayhi min ashubah haysi shubuhaji joli e makko ari e makko bi adadi amwaji lbahar embere mororonji yani molloɗe baharuji ɗin ma zalat yaqinuhu ma zalat yaqinuhu fellital makko ngal ngal iwata ko o felliti kon ko ɗum tuma tuma nde mbileeɓe on ton ɓe firawna ɓen anngannooɓe goonga ka muusa e haaruna ardunoo kam kon woni ko ɓe wiino faqdi ma anta qaab ñaawu ko ñaawata kon e hoore amen so a faalaa waru taƴaa fempaa waɗu ko faalaɗaa lan nuhiraka ala ma jaana min albayinat wallah ka fii neɗɗanke ko haala goota ko en leñol gootol ko towa duuɓi ko jogiiɗo martaba kaarijo ko yo waɗu tata lawwun e tadlis e mum tamayyu kadin allah subhanahu wa taala wiye yen surrumo wiye yen surrumo idan kala faalaaɗo surrude hoore muɗum yowne manhaju salafu salih ka kalas yami faalaaɗo yawaade hoore muɗum o yo wonu e manhaji mo faalaa o haray ko an woni ko yawi an woni ko yawi hoore maɗa ɗum ɗo no metti faamalngol buyi so a yi felo hino waɗee felo wonetee kon felo ka fuuta ka hoore seere hino njooba ngeena molnal ngal nayi ɗin si ɗi ari ɗi jokka ñaamugol ɗi jokka ñaamugol ɗi jokka ñaamugol haa ɗi futtee ka seere ley joomiraaɓe nayi ɗin daabeeji ɗin ɓeara ɓe howa ɗon hoggo ɗi ñaama haa ɗi yewta ka hoggo ɗi yilti to ɗi futtoytaali enen kadi ko ɗum sen waɗa ngo felo ma no mbuyyaada e ɓe wonɓe jindude nano e ñaamo ka ɓuyyaada e maɓɓe toy ɓe maa kamɓe ibnu kayim rahimahullahu taala ɗum ɗo ittata pellital makko ngal wala kad hat fihi shakken heɓatakonte ko yuugol mo sikke ka ɓernde makko ɗo heɓatakoneko sikke yalli mousaharat ɓurde manaju salaf eh, sali ɗum no waɗani ɗum sikke ay fo no rawni no henti ka no henti ɓe maki rahimahullahu taala li annahu qad rasaha fi l ilmi ko waɗi noon o tutike e gandal ngal ila akhiri kalamihi rahimahullahu taala wa gafara lah idan ayuha l ihwa en raɓɓino telen wana ɗo ko mawdu juutuɗo ni mawdu juutuɗo ni haa to njinɗo e jooɗaneede jonndeeji hertorɗi onan nde faalaaɗo tabbutugol e oɗo manhaju salahu saaleh wallahi oɗo manhaju salahu saaleh waataaka ɗaanagol maa ɗum hoyɗugol tum wona e muɗum laa budda alsabre walmusabara walmujahada ko maa neɗɗan ken o muñño kala ka marɗa ka yahanaɗa ɓoygol ɗum ka feɓdir juuɗe jooɗoɗa sa falana hoore maɗa jam henndu wonndu e wifuden ɗum hendu tiiɗi hendu tiiɗi kono wallahi ndunu naɓorta sina neɗɗanke mo darake ka kelɗi ndurum ɗum sindu ari ɗaɓɓu leggal ka jogitoɗa ma ɗum naata ka togoru ha ndu feƴƴa naato ka togoru sora toon ha ndu feƴƴa si wona ɗum ndu naɓortete yen hatta wona ɗo bi idnillahi tabaraka wa taala en jantoy to e jonneji men aroji bi idnillahi tabaraka wa taala manhaju salafu salih telen attalaqi ko honno ɓe ƴettirta gandal ko honno ɓe faamital ɓurana kañumma e sunna e ko wona ɗum ɗo yen hatta wona ɗo wallahu alam wa sallllahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wallahu alam jasakumllah khair barakallah ari ɗon jenti o radio men almuntada salafi mono faala hendagol mojobere ɗiɗo hitoji yo hotuka chaine telegram muntada salafi yo allahu on nafir en fa jasakumullahu hayra